آداب سوال کردن این است که اول اینو بدونید که سوالی بپرسید که نیاز هست سوال بیهوده نپرسید ولا تسألوا عن اشیاء تبدا لكم تسوکم هر سوال نپرسید دوم این است که در سوال پرسیدن ادب را با احترام سوال کنید مدعی نباشید اون جواب داد اون داره اکرام میکنه و روشما احسان میکنید اگر جواب نداد نباید ناراحت بشید نداد نداد ما سوال پرسیدیم اگر جواب نرسید ناراحت نباید بشی اول سلام میکنی سوال تو میپرسید و اگر سوال بسیل پاکت پاکتی این نام فرستادی در نامه ها این نام جوابی با آدرس و با تمر هم بزنید بفرستی بعد بنویس اگر جواب داد فرصت کردید خوشحال میشم و اگر فرصت نکردی ناراحت هم نمیشم و پاکتی هم فرستاده برای شما حلال هست کاغذی فرستاده برای شما حلال است تا اون معذب نباشه اونها داره تقوا رعایت میکنم حالا روزی تقوایی که اصلا سوال پیدا نمیشه علمای بزرگ همینجوری انجام میدادن سوال میپرسیدن خیلی با احترام و می بعد هم می نوشت این کاغذ یک کاغذ جوابی داخلش می گذاشت داخلی کاغذ جواب نبینی تو معلمان هست و دارم برای سهولت و بعدم پایان کاغذ می نوشت که اگر هم جواب ندادی کاغذ برای شما حلال است و بیتون استفاده کنید سوالهایی که میپرسی باید سوالهای باشن که نیاز هست سوالی که آینده می یا نمیاد اگر اینجوری شد اگر اونجوری شد اینها نپرسی یه بس مسخره با هم نشستی بحث میکنم میخندن یک بیزاری تماسی بگیرم یه پیام بفرستم این بی احترامی هست این بی ادبی هست دیشه ساعت دوازده و نیم یک یکونیم یکونیم هم تماس چند بار قطع کردم بیدار بودم قطع کردم گفت یعنی این وقتش نیست این ادبش نیست اما اصرار اصرار تا جواب داده اینها کار درستی نیست اینها نباید اینجوری انجام بدید چرا چون در زمان نبی مکرم اسلام سوالی پرسیده شد فبودن یا رسول الله در بیابان ما یک گوسفندی رو میبینیم داخل صحیح بخاری میاد تنها هست گم شده فبودن لکه او لاخیک اول زب. یا مال تو هست میگیری یعنی صاحب پیدا خود استفاده میکنی یا پیدا میکنی صاحبش میرسونی اگر این کار نکردی گرگ میخوره پس اینو بگیر جبش بکن نظر ضایع بشه دی شخص دیگر من سوالی پرسی در بیابان میره شطوری گم شده چی کارش کنه شطوری میابان گم شده ناراحت شد رنگ نبی کریم پرید سرخ و سفید شد فرمودن که تو به اون چی کار داری معاها هزاها و ماها و شرابها و طعامها با این شطور کفش داره آب داره غذا داره این یعنی شطور گم نمیشه در بیابان شطور رها بشه ده روز هم رها بشه گم نمیشه پس نبود که شطور گم شد این سوال سوال بیهوده ای بود ناراحت شد سوال باید سوالای خوبی باشه